Дівчина також помітно зблідла. Великі ювки земної пальці розтрощено. Я зробила все, що могла, але боюсь, доведеться втручатись хірургові. Якщо я вже витерпів цю першу допомогу по філософському промовив Сміт, то витерплю і решту. Є справа нагальніша. Він поплескав себе по кишені. Ці імена і адреси. За годину-дві. Ми повинні передати їх до Англії, а ще за годину-дві там упораються. Він перевів погляд на людей, що сиділи на канапі. Отже, мусимо зробити так, щоб ви кілька годин помовчали. А чи не краще зробити так, щоб вони замовкли навіки, босе? безтурботно запитав шафер. Ну, в цьому немає потреби. Адже до їхніх послуг їхня власна аптека. Сміт зняв з таці серветку. Під нею виявились слоїки і шприци. Нембутал. О, ви навіть не відчуєте уколу. Крамер утупився у нього і сказав, я ніколи на таке не погоджусь. Джонсон ще не терпів заперечень, Сміт відповів, не погодитесь, вас пристрелять. Сміт зупинився перед дверима з табличкою радіорубка, жестом наказав усім змовкнути, поглянув на трьох знічених бранців і промовив. Навіть не думайте кликати на допомогу або щось таке утнути. Я зовсім не в захваті від того що мають тягнути вас до Англії. Лейтенанта Шафера, гадаю, варто трохи обмежити їхню можливість рухатись. Так, справді варто, погодився Шафер. Підійшовши по черзі до кожного із трьох, він розстебнув верхні будники мундию і, стягнувши їх униз, заходився руками зв'язувати за спинами літки. На певний час. Це звільнить від клопоту їхні руки. Але не ноги. В жодному разі не дозволяє їм підступати близько до себе, попередив Сміт Мері. Цим трьом немає чого втрачати. Ну, гаразд, лейтенанте, коли вже ви впораєтесь? Готово, вже готово. Шафер обережно прочинив двері радіорубки. Це була простора, добре освітлена кімната. Усе умеблювання якої складалося з величезного столу біля вікна у протилежному її кінці масивного радіопередавача на столі. Окрім ще двох стільців та стелажів, в кімнаті не було навіть килима на підлозі. Мабуть, саме відсутність килима і виказала їх. Щойно шафер став підходити до оператора, що слухав тиху музику з відня і курив сигарету, як підлога рипнула. Оператор миттю обернувся і скочив на ноги, але думка його спрацювала ще швидше. З підкресленою готовністю, підвівши вгору руки, правою ногою він натиснув кнопку під столом. В коридорі пролунав різкий сигнал тривоги. Шафер метнувся вперед, змахнув прикладом автомата, і непритомний оператор повалився на стіл а тоді сповз на підлогу, але сигнал тривоги лунав далі. Цього ще бракувало, в розпачі промовив Сміт. Він вибіг у коридор, побачив аварійного дзвінка під скляним ковпаком і люто вдарив по ньому автоматом. На підлогу посипались друзки, і сигнал раптово урвався. Всередину Сміт показав на відчинені двері радіорубки. Всі туди, всі швидше. Заштовхавши трьох бранців у кімнату, він обвів їх поглядом, помітив бічні двері і гукнув до мешу. чи що там, шафере. Гораціо вартує при мості, пробормотів той, потім перетнув кімнату і став біля дверей. Без цього можна було б обійтись, босе. Багато без чого в нашому житті можна було б обійтись. Зморено промовив Сміт і позирнув на мері. Що там? схоже, склад радіодеталей. Відведіть із Джонсом цих трьох туди. Спробують писнути пристрельте. Джонс поглянув на зброю.